ऐं अहिड़ी तरह उन खे सज़ा ॾींदासूं जेको हद खां लंघियो ऐं पंहिंजे पालण हार जी निशानीअ खे न मञाई ऐं आख़िरत जो अज़ाब ॾाढो सख़्तु ऐं सदाई रहंदड़ आहे